D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, d'Liewe vum Begrënner vun der Bahá'í Relioun, Bahá'u'lláh. Um Mikro de Jean-Marie Nau. An dëser Rubrik kucke mer eis d'Liewe vum Begrënner vum Bahá'í Glawen e bësse méi genau un. Den 12 November 1817 ass Bahá'u'lláh zu Teheran, der Haaptstad vu Persien, op d'Welt komm. Schonn a senger Kandheet huet hien aussergewéinlech Qualitéite gewisen, an d'Aart a Weis, wéi hie sech beholl huet, huet seng Elteren dervun iwwerzeegt, dass hien fir eppes ganz Grousses bestëmmt war. Dem Bahá'u'lláh säi Papp, e Minister mat vill Verdéngschter um Haff vum Kinnek, hat eng ganz besonnesch Léift fir säi Jong. Hien huet eng Kéier gedreemt, dass Bahá'u'lláh an engem onendlech grousse Mier geschwommen ass. a säi Kierper gestraalt huet an d'ganzt Mier erliicht huet. Ronderëm säi Kapp hu seng laang pechschwaarz Hoer gestraalt, an dat an alle Richtungen op dem Waasser. Eng Onmass vu Fësch hu sech ronderëm hie versammelt, a jidderee vun hinnen huet sech un ee vu sengen Hoer ugehal. Obschonn et ganz vill Fësch waren, huet Bahá'u'lláh net een eenzegt Hoer verluer. Fräi an ouni Zwang huet hien sech iwwer dem Waasser beweegt an d'Fësch sinn him all nokomm. Bahá'u'lláh säi Papp wollt wëssen, ob deen Dram eng Bedeitung hätt an huet e Mann gefrot, dee fir seng Wäisheet bekannt war, him den Dram z'erklären. Hie sot dat hei. Dat onendlecht Mier ass d'Welt. Alleng an ouni Hëllef kréich Bahá'u'lláh d'Herrschaft iwwer d'Welt. All déi vill Fësch ronderëm hien géifen d'Onrou an d'Opreegung duerstellen, déi hien ënnert de Leit schafe géif. Hie wier awer ënnert dem onfeelbare Schutz vum Allmächtegen. an näischt kënnt him wéi doen. Mat 14 Joer scho war Bahá'u'lláh beim Haff vum Kinnek berüümt fir seng Wäisheet a säi Wëssen. Hien hat 22 Joer wéi säi Papp gestuerwen ass. D'Regierung huet him déi selwecht Positioun ugebueden. Bahá'u'lláh awer hat net wëlles seng Zäit mat weltleche Saachen ze verbréngen. Hien huet den Haff vum Kinnek a senge Ministeren hannert sech gelooss, fir e Wee anzeschloen, deen hie vum Allmächtege krut. Seng Zäit huet hien domat verbruecht, den Ënnerdréckten, de Kranken an den Aarmen ze hëllefen. Geschwë war hie bekannt als een, dee sech fir d'Saach vun der Gerechtegkeet agesat huet. Mat 27 Joer krut Bahá'u'lláh duerch e speziellen Iwwermëttler e puer vun de Schrëfte vum Báb, een dee gesot huet, dass den Dag vu Gott ganz no wier, den Dag wou eng nei Manifestatioun vu Gott Weltfridden, Eenheet a Gerechtegkeet brénge wäert. Eppes, wou d'Mënschheet scho laang drop gewaart huet. Bahá'u'lláh huet dëse Message vum Báb direkt akzeptéiert an ass ee vu sengen enthusiasteschsten Unhänger ginn. Mee leider hunn déi, déi iwwer d'Leit vu Persien regéiert hunn, blann duerch hir eegen egoistesch Wënsch, sech et zum Zil gemaach, d'Unhänger vum Báb op eng ganz grausam Aart a Weis ze verfollegen. Bahá'u'lláh, obschonn hien de Jong vun engem Minister war, gouf net verschount. E bësse méi wéi aacht Joer no der Erklärung vum Báb, an zwee Joer nodeem hie selwer Mäertier ginn ass, hu si Bahá'u'lláh an en däischteren, ënnerierdesche Prisong gehäit, wat d'Schwaarzt Lach genannt gëtt. D'Kette ronderëm säin Hals waren esou schwéier, datt hien säi Kapp net konnt hiewen. Hei huet Bahá'u'lláh véier schrecklech Méint vu gréisster Nout verbruecht. An awer war et an dësem Prisong, wou Gottes Geescht seng Séil gefëllt huet an him offenbaart huet, datt hien deejéinige wier, op deen d'Leit zu allen Zäiten drop gewaart hunn. Aus dësem donkle Prisong ass d'Sonn vu Bahá'u'lláh opgaangen, fir d'ganz Kreatioun z'erliichten. Souwäit zum Liewe vu Bahá'u'lláh. Wéi säi Liewe sech weiderentwéckelt, gitt Dir d'nächst Woch an eiser Rubrik gewuer. Ech wëll nach ganz kuerz op d'Ausstellung am Stater Zerkel hiweisen. Do kënnt Dir bis den 13. eng Fotoausstellung iwwer de Bahá'í Glawe gesinn. An dat an der Woch vum 10 vun 10 bis 6 a sonndes vun 2 bis 6 Auer. Dozou eng Konferenz en Dënschdeg den 13 um 8 Auer owes mam Här Henusé aus der Belsch, Les 157 ans de la foi bahaie. Wéi gesot, dat alles am Stater Zerkel nach bis den 13. A wéi ëmmer gouf iech dës Rubrik offréiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í.